Pas takimit të parë ku atje së bashku patëm rastin që të njoftohemi për ciklin e ri të ligjëratave që do të vazhdojmë tutje inshallah, do të vazhdojmë sonë tash me shembuj konkret nga ajo që kemi paralajmëruar në takimin e kaluar. Ne ke është përmendur do të thotë se ligjëratat që do të trajtojmë kanë të bëjnë me disa ngjarje që kanë ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Dhe këto ngjarje kanë qenë ose gabim i caktuar, keqkuptim apo problem i shkaktuar e pastaj Allahu xhelle ue ala ka ndërhyrë që t'ua jap sqarimin e duhur, përgjigjen e nevojshme, rrugëdaljen e kështu me radhë. Këtë këtë seri e kemi emërtuar me emrin mbikëqyrje hyjnore. Do thotë Allahu tebareke ue teala na mbikëqyr vazhdimisht dhe ai na mëson pastaj çfarë të bëjmë në situata të caktuara. Dhe ai ka mbikëqyr edhe gjeneratën e parë. Do thotë që është kujdes për ta. Mbikëqyrja këtu e ka kuptimin e një kujdesi më të veçantë, më specifik që një grup i caktuar i njerëzve mos të devijon, mos të lajthit, të marrin mësimin e duhur, të marrin udhëzimet e nevojshme që t'ia dalin në situata të ndryshme. Dhe pikërisht këtë edhe synojmë që ta kuptojmë edhe gjatë shembujve në vijim. Andaj kam përmendur se ne përmes kësaj synojmë ato që kemi trajtuar në takimin e kaluar, një nga ato është që të shohim se si kanë jetuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Dhe si është përgjigj Allahu tebareke ue teala në pyetjet e tyre, në problemet e tyre, në gabimet e tyre e kështu me radhë, që nga tërësia e kësaj që ka ndodhur, edhe ngjarjes, edhe shpalljes të marrin ne mësimet e duhura të nevojshme për jetën tonë. Ë sonte do të filloj me një rast që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe arsyeja pse kam filluar sonte me këtë rast, ngase ka shumë raste, mund të fillojmë me këtë apo me atë nuk ka më rëndësi. Arsyeja pse kam filluar sonte me këtë rast është një nga ato është që rasti ka të bëjë pikërisht me ibadetin që jemi ne tashmë në kohën e tij, edhe pse në pamundësi që të jemi ë të jemi të veshur me petkun e këtij adhurimi, Mirëpo ditët e këtij adhurimi tashmë jemi duke i kaluar. Do të thotë fjala është për haxhin. Ky problem ka ndodhur në haxh dhe pikërisht edhe ajeti që do ta trajtojmë sonte ka të bëjë pikërisht me haxhin. Edhe gjithashtu e dyta ka të bëjë me një problem që konsideroj është nga problemet elementare apo apo problemet kryesore të them më drejt që ne duhet të miremi dhe t'i trajtojmë të gjejmë zgjidhjen e duhur. Ju kujtohet të nderuar vllezër dhe motra se atje kam përmendur se njeriu, njeriu i cili don të ndryshon për të mirë, e ne të gjithë duhet të ndryshojmë dhe ne duhet gjithmonë të jemi në proces të ndryshimit për të mirë, realisht ky proces i ndryshimit duhet të ndërtohet mbi baza të shëndosha. Një nga ato më kryesoret është ndryshimi i të menduarit tonë. Ngase zakonisht gabimet dhe lëshimet dhe problemet vijnë nga mënyra e e mënyra e gabuar e të menduarit. Dhe njeriu është realisht i udhëhequr nga mendimet e tij, atë çfarë e mendon edhe e flet, atë çfarë e mendon edhe e vepron, përveçse nëse bëhet fjalë për për gabime në afekt, domthonë të pamenduara mirë janë afekte, këto janë gjëra të tjera, por këto nuk janë të vazhdueshme, këto nuk janë stabile, këto nuk janë bindje e tij. Prandaj këto afektet dhe problemet që ndodhin domthonë rastësisht dhe gabimisht nuk po flasim për to, por diçka që është sistem i jetës, mënyrë e të jetuarit, mënyrë e të kuptuarit, padyshim se gjitha këto udhëhiqen nga mënyra e të menduarit. Prandaj duhet me përmirësu mënyrën e të menduarit tonë. Dhe sonte kemi të bëjmë me një problem në të menduar që ka shkaktu probleme tjera dhe do të kuptojmë se si Allahu xhel-le ve ala e ka, e ka trajtuar këtë çështje dhe e ka shëruar. Normalisht të nderuar vllezër dhe motra, meqë bëhet fjalë për ajet, padyshim se ajeti jep mundësi të shumta për ta komentu nga kënde të ndryshme, do të thotë me një fjalë për ta bërë tefsir ajetin. Po edhe rasti nga koha e pejgamberit ka ka mundësi që të komentohet në forma të ndryshme. Mirëpo unë kam përzgjedh një mënyrë të veçantë, them kështu sonte të trajtimit të temës. Do jo tefsir i ajeteve e as koment i ngjarjes, mirëpo e kam nda në tri pjesë kryesore ligjëratën sonte dhe mbrana këtyre tri pjesëve ka tri pikave kryesore Ka nënpika që realisht e shtjellojnë secila temën që po e trajtojmë. Andaj, meqë bëhet fjalë për, domethonë, mënyrë të gabuar të menduarit, unë do ta analizoj së bashku me juve këtë mentalitet. Në fillimisht, bëhet fjalë për njerëz të caktuar që kanë pas mënyrë të gabuar të menduarit. Ne duhet ta analizojmë këtë mënyrë të menduarit. Të analizojmë, çfarë ka ndodhë, pse ka ndodhë, pastaj pasojat e kësaj mënyre të menduarit, çfarë pasoja sjell kjo mënyrë të menduarit, dhe pastaj të sjellim udhëzimet hyjnore për shërimin e këtij problemi. Në kjo është dedikund harta e, e, e udhëtimit tonë sonte së bashku në këtë takim. Ibn Abbasi transmeton se në kohën e Pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem një grup besimtarësh janë nisur nga Jemeni për të bërë haxh. Mirpo udhëtimi i tyre ka qenë disi më specifik i veçantë. Ata nuk janë furnizuar për udhëtim. Jemeni dhe Mekka janë shumë larg. Bëhet fjalë për javë udhëtimi. Ata nuk kanë marrë furnizim fare me veti. Domthon as në ushqim, as në para, as asgjë. Madje as nuk kanë marrë domthon ndonjë nga kafshët që i kanë përdorur në atë kohë për ë transport, që të hipin në deve apo kale apo çka do të qoftë. Ja kanë mësy në këmbë në Mekë, dhe kjo padyshim shumë e lodhshme e mundimshme. Gjitha këto i kanë bërë në emër të asaj që ne në Allahun po mbështetemi. Ne jemi nisë në rrugë të Zotit. Ne jemi nisë në haxh. Çfarë na duhen këto gjëra kur Allahu kujdeset për neve? Andaj në emër të tevekulit, gjitha këto gjëra i kanë bërë. E pastaj kur kanë mrri n'Mekë të lodhur, të rraskapitur, domethënë realisht, skajshmërisht me nevojë të madhe për ushqim, për pushim e kështu me radhë, kanë fillu tashme të kërkojnë prej njerëzve, na ndihmoni pak, pak ushqim, të akitin i teshtë, që që me e kështu me radhë. Dhe kjo ngjarje padyshim nuk ka mujtë me kalu, Në atë kohë, veçanërisht nga mbikëqyrja e Allahut tebareke ue teala me kalu pa trajtim. Andaj Allahu xhelle ue ala ka zbrit ajetet në kuadër të ajeteve të haxhit, Allahu ka thënë: "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Furnizohuni, merrni me vete furnizim të mjaftueshëm për udhtim të haxhit, mirëpo ta dini se furnizimi më i mirë për juve dhe më i dobishëm është devotshmëria. Këtë rast e shënon Buhariu rahimullah në Sahihun e tij, andaj kjo është që ka ndodhur dhe kjo është përgjigje e Kur'anit. Normalisht, ë, në kohë të pejgamberit alayhis salam të ndëruar vëllezër e motra kanë ndodhur ngjarje të shumta të ndryshme, por jo për gjithçka ka intervenuar shpallja, jo për gjithçka. Për ato që ka intervenuar shpallja, duhet kuptuar se me të vërtetë qenka rast i rëndësishëm dhe i veçantë që duhet me u trajtu ngase ka ardhur ajet specifik që me e trajtu problemin e caktuar. Andaj, ky problem ka të bëjë fillimisht me keqkuptimin, dhe atë keqkuptimin e devotshmërisë. Ngase këta njerëz janë nisë në udhëtim, dhe ky udhëtim ka qenë, domethënë, udhëtim i adhurimit ndaj Allahut tebareke ue teala, realisht, udhëtim i devotshmërisë. Po këta në këtë udhëtim, kanë pas keqkuptim të devotshmërisë, andaj do të analizojmë pak këtë mentalitet. Sikur që e përmenda. Çfarë na thotë ky mentalitet? Ndëgjoni të nderuar dhe motra, unë kur e përmendi këtë rast, ky rast nuk ka të bëjë me ngjarje historike, po ka të bëjë me mentalitet. Prandaj ju thashë, nuk p'e analizoj ngjarjen, por po e analizoj mentalitetin. Dallon shumë. Mentaliteti mund t'jetë në çdo kohë, në çdo vend. Nuk është i kufizuar në histori, as në kohë, as në vend. është, është mënyrë e të menduarit në çdo kohë. Në çdo kohë mund të kemi, mund, mund të kemi ë jemenas, kuptim, jo të vendit të Jemenit, po me këtë mentalitet. Nëse jo me këtë çështje bash për haxh, po për tjerat, nuk ka më rëndësi. Prandaj fillimisht duhet ta kuptojmë se rasti nuk ka të bëj me haxhin apo me grup t'caktum. Rasti ka të bëj me mentalitetin. Ne duhet me trajtu mentalitetin. Çfarë mentaliteti ka qenë ky? Njëherë po thashë po e analizojmë, pastaj do të trajtojmë sikurse thashë pasojat që shkakton ky mentalitet, që të shohim edhe në jetën e përditshme tonë, domethënë si na shkakton problem ky mentalitet dhe si e ka trajtuar dhe e ka shëruar Kurani këtë mentalitet. Nëse e analizojmë këtë mentalitet do të shohim se fillimisht ky mentalitet ndërtohet mbi bazën e asaj se sa më tepër mund dhe vështirësi dhe vuajtje, shpërblimi është ma i madh. E kjo është gabim. Domethënë që kjo t'jetë bazë e veprimit, është gabim. Cila është baza, do të flasim tek shërimi. Mirëpo që baza një t'jetë, sa ma, domethënë, e, e, e, sa ma i shkretë, sa ma i gjorë, e, e, sa ma i varfër, sa ma i nënçmum, sa ma i përvuajtur, sa ma shumë hjek, sa ma shumë sakrifikon, aq ma i shpërblyer je. E po Kurani tha gabim, ngase intervenoi. Kurani nuk u nuk u nuk ua aprovoi këtë mentalitet. Prandaj erdhi në të kundërt t'asaj që këta vepruan. E kur Kurani erdhi në të kundërt t'asaj që ata vepruan, jep me kuptu se ky mentalitet është i gabuar. Nuk duhet kuptuar adhurimin ndaj Allahut, të nderuar, si, domethënë, e, e, diçka që duhesh e, me e shtyp vetveten për me e dëshmu devotshmërinë. Nuk është ashtu apëtën. Nuk është ashtu apëtën. E si është, e po, kjo është për në fund apëtën. Andaj, ky mentalitet, zakonisht, është mentalitet i viktimizimit, është mentalitet i, i vuajtjes, i, i, i gjynahut, i, i, i, i dhimshmërisë, e gabim. E dyta që e gjejmë te ky është se mentaliteti i tillë, sikurse i këtyre, realisht thotë mjafton nijeti i mirë. Dhe nijeti i mirë gjitha pasojat tjera i rahaton. Unë kam nijet të mirë, dhe nijeti i mirë këtë rast, nuk është e mjaftueshme. Nijeti i mirë po është bazë e rëndësishme e domosdoshme ë për me e fillu një punë, po nuk është i mjaftueshëm për me e kry një punë. A jemi t'qartë, nijeti ka nevojë të jetë prezent kur të fillojmë një punë. Dhe normal, duhet të jetë i pastër deri në fund. Mirëpo nijeti duhet me e inicu punën, njëti në ndihman me e fillu punën. Sinceriteti për shembull, nijeti i mirë, me bo mirë dikujna. Po, nijeti i mirë, mirëpo, pastaj duhet faktor tjetër, nuk mjafton vetëm nijeti. Prandaj edhe ky mentalitet nganjëherë për shembull thotë, mjafton që na muslimanët jemi në hak. Po, haku ta kesh të vërtetën, ta kesh të vërtetën është shumë e rëndësishme. Mirëpo, kjo e vërtetë don edhe të tjerë faktorë për ta për ta shpërfaq, për ta përhap e kështu me radhë. Jo ti për shembull e ki hakun pastaj s'a me rëndësi sjellja jote, nuk është me rëndësi angazhimi yt, nuk është me rëndësi ë ë ë komunikimi yt, s'është me rëndësi fare asgjë. Me rëndësi na e kemi të vërtetën, kush don e merr kur nuk ka kështu. Nuk ka kështu. Shikoni për shembull Allahu tebareke ve teala në sa ajete, pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ia ka dhënë edhe faktorë të tjerë, jo vetëm hakun. Është vërtet. Për shembull, çka ka thon? që njerëz mos thonë që Muhamedi po i vron shokët e tij. Domthon haku po, por ka dhe faktorë tjerë që duhet të jenë prezant që ë ë ë me e shty hakun përpara. Do ta sqarojmë kët, por ky mentalitet kështu mendon. Unë kam hakun dhe s'a me rëndësi pastaj tjera të përën. Nijetin e kam të mirë, s'a me rëndësi pastaj. Ja, nuk kam, është me rëndësi. Nuk mjafton vetëm kjo. Dhe kjo është mentalitet, do të thonë që këta e kanë pas. Nijetin e kemi të mirë, na s'po shkojmë tregtim apo, na po shkojmë haxh apo. Edhe Allahu ka me na ndihmu. Jo nijeti i mirë mjafton apo. Prandaj ë në analizën e këtij mentaliteti gjejmë edhe kët, edhe kët ë dimension. E treta që mund ta gjejmë tek analiza e këtij mentaliteti, edhe pse secila prej këtyre të nderuar vëllezër dhe motra ka nevojë për shtjellime të veçanta, veças e para sa më vështirë më e shpërblyeshme a din sa ka këtu me sqaru, ka shembuj. Mirëpo tjera herë inshallah në raste të tjera. Tash veç jam duke analizuar mentalitetin. E treta që e gjejmë tek ta është, domthonë se këta njerëz e kanë kuptuar se tevekuli nënkupton me i braktis sebepet. Don, nëse don me Allahun me kon i lidhur, duhet m'u shkëput komplet nga dunjaja apo. Dhe nga sebepet e dunjasë. Dhe kjo është problem. Me të i gabuar është ky mentalitet. Me kuptuar që nuk të duhet dunjaja asgjë në komunikim me Allahun xhele shanuhu. Jo të duhet. Sikurse do ta sqarojmë thash prapë tek pjesa e e e e e udhëzimeve kuranore për shërimin e këtij mentaliteti dhe trajtimin e këtij problemi. Pa i, nuk mundesh, nuk mundesh me u zhvesh nga sebepet, edhe materiale që do do t'i sqarojmë përmes përpara. Janë të domosdoshme, Allah i ka bërë kështu. Po, nuk duhet lejuar që ato të të avancojnë në diçka më tepër se se, se sebep. Po, Nëse ka njeri që sebepin e bën pastaj vendimmarrës, jo, sebepi s'ka, s'ka kompetencë për vendimmarrje, as ka aftësi, as fuqi për këtë çështje. Mirëpo, sebepi është sebep. Ashtu sikurse ka thonë uh, Ibn Kajimi, rahimullah dhe shumë dhe të tjerë, se uh, lidh, të lidhurit me sebepe, me u lidh me sebep, domethënë që pa konë që ky sebep s'bohet kjo punë, asht shirk, nëse po thonë, Allahu s'bohet, apëton. Pa thënë Allahu s'bëhet. E Allahu të ka obliguar me marrë sebepet. Dhe gjithashtu ka thënë Ibn Kajimi rahimullah ndërsa braktisja e sebepeve është mendjelehtësi. Mendjelehtësi është domthon realisht ë një lloj një lloj ahmaklloku, më falni shprehjen. Jemi me bërë këto këto sebepet. E pejgamberi a.s. çfarë i tha atij njeriu që erdh me devën e tij? I tha pejgamberi a.s. çfarë kjo ardha me devën? Tha ku e la? Tha e lash aty tha. I qil dhe tha, e lash ta run Zoti tha. I qilha thumma tawakkal. Tha lidhe tani në Allahun mbështetu. Shiko lidhe, pastaj mbështetu. Ky është ai kombinimi më i mirë durrë. Kjo mesatarja islame. As nuk i shenjtëron sebepet, as nuk i ngrit mbi të qenit sebepe, Por as nuk i nënvlerëson, nuk i injoron, nuk i përjashton mesatar sebebet apo. Prandaj shiko vëlla i nderuar dhe motra e nderuar, nëse keqkuptohet një ibadet sa so prej mund me bo. Ky ibadet, a ka ibadet më mirë se tevekuli? Nga ibadetet më të mira të zemrës tevekuli. Më të dashur te Allahu xhallahu është tevekuli. Nga më të dashur është tevekuli. Mirëpo, në momentin kur nuk kuptohet si duhet, apo keqinterpretohet apo keqmanifestohet, atëherë e humb kuptimin e të qenit ibadet. Prandaj kemi me kuptu të nderuar se ibadeti për të qëndruar si duhet, duhet t'i ë t'i përmban të gjithë faktorët e qëndrueshmërisë. Do të ketë patjetër. Keni pa për shembull produktet me, e, që janë, që janë me e, afat të gjatë përdorimit. Ata, po vendosin këtë përbërës, këtë përbërës. Mirëpo në këtë përbërës, nëse nuk është për shembull edhe ai përbërësi që mundëson, mundëson e, jetëgjatësinë e produktit, prishet produkti. Këto i ka, veç këtë s'e ka, prishet, apëton. Edhe këtu duhet kuptuar se çdo ibadet i ka përbërës të vet. Mjafton nganjëherë mungesa e një përbërësi me shkaktu probleme. Pra nëse njerëzit merren vetëm me këtë çështjen e e e e e jashtme. Na na lënë mbështet. Mentaliteti i tillë është patjetër problematik apo. E katërta që e gjejmë këtu është se ky mentalitet zakonisht e ka problem me bashku mes gjërave të caktuara. dhe në pamundësi me bashku gjëra t'caktuara përjashton njërën për të mundësu të vepruarit me, me tjetrën. Edhe pse nuk është problem bashkimi i të dyjave, po e ka problem me kuptu këtë çështje, është problem mentaliteti. Pra shikoni sikurse kemi për shembull, uh, uh, nganjëherë kemi për shembull fraksionet e, e, e, e, e shijave, e kanë problem me kuptu që mundesh me i dashtë familjen e pejgamberit alejhi selam, edhe sahabët bashkë, Nuk është kusht për me i dashtë Ehli Bejtin, familjen e pejgamberit me i shajt sahabët. Edhe pse ndoshta në rrethana t'caktuara kanë pas një problem t'caktuar, megjithatë mundesh me i dasht dy palët. Ose dikush për shembull, për me i rujt sahabët i ka përjashtu Ehli Bejtin. Jo more, t'dy palët i dojmë. Secilin me atë që e meriton. Ose nganjëherë në moment t'caktuar dikush nuk ka mundësi me për shembull me me me, me ia pranu Allahut xhel-le ue ala ndonjë emër apo ndonjë cilësi që Allahu ka cilësu vetën e tij pa e kushtëzu me kuptim të caktuar. E pastaj kur ai kur ai kushtëzim i caktuar për shembull bëhet problematik e përjashton komplet. Po e mundshme është. E mundshme është. E mundshme. Prandaj dhe themi se Allahu xhel-le ue ala dëgjon. Dikush merr me thonë për shembull dëgjon, po edhe njeri dëgjon. Atëherë nëse themi se Allahu dëgjon, ne e përjashtojmë, ne, ne e gjasojmë, e përngjasojmë Allahun me, me krijesat, atëherë çfarë po themi? Po themi që Allahu nuk dëgjon. Pse? Se me thonë që njeri nuk dëgjon, është jena, jena, jena, jena qmendur se njeri dëgjon. E atëherë çfarë themi? Allahu nuk dëgjon. Që ta shpëtojmë procesin nga përngjasimi. I themi, nuk është problem kjo punë. Pse? Po Allahu dëgjon, Allahu sheh, pa problem. Pse? Lejse kemithlihi shej, Nuk është i ngjashëm me të askush. Ai dëgjon, por jo si dëgjimi i krijesave. Ai sheh, por jo si krijesat. Prandaj mund t'i bashkojmë, nuk është problem. Edhe këtu këta nuk kanë mund të bashkojmë mes dunjas me marrë me veti, edhe ahiretit apo. Jo, ja ahireti ja dunja. Pse more, mund dy të shkojnë bashkë? Dhe ky është mentalitet përjashtues. E ka problem. Për shembull, dikush ja je ki krejt mirë, Ja, unë s'muja me të pranu. Po jo, do në, nuk ka mundësi me bashku mes dikujt që mund me gabu edhe me ia qëllu. Nuk mund me marrë si tërësi këtë aspekt. Po e shikon bardhë ose zi. Nuk mund, shpeshherë në situata ku duhet me, kër, me shiku, mirë pak ma kolorite, në këtë aspekt. Një kërë mentalitet i, i, i, i, i ngulfatur, i kufizuar fatkeqësisht që shkakton probleme. E kjo shkakton probleme, këta s'kanë pas mundësi. Sikurse dikush mund të mendon për shembull që vllati edhe edhe ton këtë dunja me pas, edhe me qenë i devotshëm, ja s'ka mundsi kjo farë pune. Pse mos ka mundsi? Andaj pejgamberi alejhi selam, ka pas raste të sahabëve që kështu s'kanë pas mundsi me bashku. Mirëpo ka pas saqë pejgamberi alejhi selam i ka kuptuar ata. Mirëpo ju ka dhënë një porosi. Ebu Dherri ka qenë për tyjnë, apëton. Ebu Dherri ka qenë nga ta që e ka pa që a i ka, ka qenë tregtar i madh, ka punu. Po e ka pa që me tregti, me punë, u tha, do ibadete që unë i kam s'un po i kry, e ka lon dynjan, ashtu veç me ibadet. Mi, mirëpo është rast specifik, pejgamberi, salallahu alejhi ve selem, s'i ka mësu sahabët kështu, që dikush mund të merret me devotshmëri. I devotshëm në atë kuptim, nuk bëhet barrë shoqnisë, nuk i bën telashe kërkujt, mbyllet në vetën e tij, të të shka është kjo puna. Është çështje e tij. Elhamdullah që edhe të, të, të tillë me pas është e nevojshme nganjëherë. Mirëpo, jo kjo t'bëhet mentalitet. Jo kjo t'bëhet mënyrë e, e, e të kuptuarit fesë. Andaj çfarë tha pejgamberi Ebu Dherrit? Ti në këtë çështje ti e din. Mirëpo. Mos mos u bë kujdestar i jetimit e as mos merr pozitë. Mos kërko pozitë. Kah se ti me pas ti, ti me pas pushtet, ti me udhëheq njerëz, ja n'urren dynjan, ti don krejt me i bo si ti, problem është kjo punë. A shiko sa bukur pejgamberi kufizoi, ti në veten tonde mundesh. Meqë e ka ditë pejgamberi Ebu Dherri e din kufi deri ku me shku puna, se e ka përcjellë e din. Ama ti me këtë gjendje, mos shko këtu. Kah se s'ki mundsi pastaj këta njerëz me kuptu. Nëse njëri po lyp diçka do të shtypë dynjan. E po ky është mentaliteti i këtij, i cili domethon nuk e nuk e sheh mundësin e bashkëjetimit mes dunjas edhe ahiretit. E mundshme është. Sikur që do, do të sqarojmë në pikat vijuese, inshallah. Dhe e pesta në këtë analizë, prandaj, ka shumë çka me, po kjo e pesta dhe fundit kam pasur pesë pika kyçe në të analizës e kësaj këtij mentaliteti, e pesta është të nderuar vëllezër e motra se ky mentalitet e, e, zakonisht ka nevojë me me me me, me braktis diçka, me lënë diçka. Edhe duhet me lënë diçka. Mirëpo nga nga nga funksionimi i gabuar i të menduarit përjashtojnë zakonisht gjëra kanjëherë që duhet me mbet e ato që duhet përjashtu ato jesin ato. Kjo është problemi ato. Pra që kjo është mentaliteti domethon braktisja e gjërave të gabuara. Braktisja e gjërave të gabuara. Ë në ajetet e haxhit për shembull gjejmë dhe zbrazëtirën që e kalon duke bërë këtë e mor diçka që është dashur me kon jashtë realisht apo. Prandaj ka këso mentalitete të caktuara që domthon braktis diçka në emër të Islamit, ajo që është më e madhe ka mbet pjesë e shtëpisë së tij që fatkeqësisht është dashur më të më larguar. Në këtë mentalitet të, me thon, kaotike, ka kaos në prioritete, kaos në veprime, kaos në braktisje. Çka me lënë, çka me marrë e kështu me radhë. Kjo është një analizë e këtij mentaliteti që e ka e ka qortuar dhe ka kritikuar Kurani. Çfarë ë çfarë probleme sjell ky mentalitet? Nuk, kjo është analiza te disa probleme që i sjell ky mentalitet. Këto po përmendi që ta dim ta analizojmë veten tonë dhe të shohim jetën e përditshme, problemet që janë shkaktuar, pikërisht ndoshta prej kësaj kanë ardhur ato. Për këtë arsye është fokusi tek analiza dhe fokusi tek ë tek problemet e shkaktuara. Për shembull, ë ky mentalitet nga problemet që shkakton është se ë uh, njerëz të tillë duke ikur nga diçka bien diçka më të madhe se nga ajo që kanë ik. Duke ikur nga diçka, ikin diçka më të madhe se se nga ajo që kanë ik. Sikurse për shembull ajo që e solla shembullin tek ë uh, më herët. Për shembull, uh, ata që kanë dashur me dashur Ehli Bejtin apo për me rujt Ehli Bejtin Familjen e pejgamberit s.a. kanë ra në më të madhe kanë sha sahabët e kanë shpif për sahabët. Ose për shembull, ë uh, thash, sikurse ka pas nga muatilat, nga fraksionet e ndryshme në të kaluarën që kanë mohu emrat e Allahut, kanë mohu cilësitë e Allahut komplet. Në emër të çka të mos përgjasimit. Ngase nëse themi Allahu dëgjon, nëse themi se Allahu sheh, themi se është përgjasim. Mirë, tash për me ik nga përgjasimi, n'çka kanë ra? Më të madhe. Në mohim të ajeteve të qarta të Kuranit. Ngase Allahu thotë innallahe semiun besir, Allahu dëgjon. Andaj për me ik nga përgjasimi kanë ra në mohim, që është më i madh se përgjasimi më. Që kanë ikë prej tij apo. Në zakonisht njerëz të tillë thash, ka plot shembuj shumë, edhe këta kanë ik Nga varësia për ushqim, që komplet të dorëzohen Allahut xhel-le ue ala dhe ta ndin nevojën për Allahun xhel-le ue ala. Ata kanë dorë, ata kanë pasë nijet mirë, un thash, nijet mirë kanë pasë ata. Që gjatë rrugës do të thotë me dua, me sinqeritet nga Allahu të kërkojnë në të të mbështeten. Ngase nëse i kanë gjitha mundësitë e udhëtimit, e, e kanë kuptuar që s'ka me pas tevekkul të sinqertë apo. Edhe në këtë rast, do të thotë, kanë ik kanë ik nga ushqimi, nga nga varësia, nga nga deveja, në çka kanë rënë? Hala më të keqe. Në varësi, pastaj prej njerëzve me ik atje, t'u lyp të huajve. A më mirë ka qenë me marrë ushqim nga të afërmit e tu, atje? Edhe normal është me me marr nga të afërmit, me u ndihmu me të afërmit? A më mirë kjo apo me shku pastaj në Mekë me kon i varun prej njerëzve të huaj që e kanë ba atë kur kanë shkuar. Kan kërkuar e kanë e kështu me radhë. Prandaj ë ky mentalitet këso problemi shkakton në vetësi, duke ikë prej diçka bien diçka më të madhe atë. Edhe ka njerëz për shkakun që nga njerëz thonë që ë ndëgjo, na nuk duhet këshillë me marr prej hoxhallarëve, a po hoxhallarët janë pejgamber. Edhe na jemi domethënë të aftë me kuptu. Në rregull, Rregull. Kjo si fjalë, kjo si fjalë çfarë thotë? Se unë nuk di një hoxhë që thotë unë jam pejgamber. Po s'ka me thonë hoxhë unë jam pejgamber, nga se s'ka hoxhë që thotë unë pejgamber. Allah. E para, e dyta, ë për me ik nga varësia totale, nga taklidi, nga pasimi i verbër i hoxhallarëve, domethënë, prej saj kanë ik, kanë ra në diçka më të madhe. Kan pasu pasaj pasu njerëz të tjerë, domethënë, shumë ma të, po me thënë, ma të paverifikum, njerëz që nuk dihet kush janë, madje edhe edhe edhe edhe filozofë të ndryshëm kanë marrë prej tyne verbërisht. Në emër të një lloj pavarësie. Andaj ajo që kanë ikë prej saj, ju ka bërë që me ra në diçka më të keq se ato që kanë ikë prej saj. Edhe kjo është një problem i madh që zakonisht shkaktohet, na duke ikë prej diçkaje, ne ta bëjmë më të madhe se nga që ikëm a prej saj. Dhe kët kët problem, thash Kurani ka ka intervenu. Ja se ka ndalu kështu me kalu. Andaj ka ajet për këtë çështje. Gjithashtu prej asaj që uh, shohim se ata, ata um, jë, ka që, uh, mund i madh, për tërë gjithë atë shkretëtirë me e kalu, me javë, me javë të tëra, pa ushqime, çka ke gjetë rrugës e çka ke hongër, apëtane, ujë, ku ke gjetë ka pak, po, vujtje e madhe është e, mundim i madh është, edhe në fund, fund, fund, kur kanë arritë, Po nuk është dashë me bo ato Allah. Kush të ka thonë me bo kështu? Edhe pret që dikush, me thonë, po bile s'paku, bile s'paku, e, e, e, e, lavdëroma mundin. Po s'muj me të lavdëru mundin e gabum. A e ti shkakton, domethënë, gjitha këto vujtje, i ka shkaktu vetes, a. Pse? Shka, çfarë probleme, gjitha këto, gjitha këto mundime, gjitha këto telashe, për çfarë arsye. Pa pikën e nevojës. Prandaj kjo është mentalitet i gabuar. E ngarkon veten, e ngarkon veten me gjëra të caktuara. Vuan, shkakton mundim vetes tij për çka që në fund nuk me thon, nuk mund me të thon faleminderit për këtë për këtë mundim, nga se ka qenë komplet rrugë e gabuar. Mënyra ka qenë e gabuar. E, e shumë shembuj që vijnë nga jeta e përditshme. Prandaj problemi që shkakton ky mentalitet është vuajtja e vetvetes, mundim i vetvetes, qortim, po edhe dënim tek Allahu xhele xhelaluhu në raste të caktuara. Dhe ashtu prej asaj që e, pasojat e, e, e, e rrezikshme të këtij mentalitet është se këta njerëz, domethënë, duke u fokusuar, dëgjoni me vëmendje këtë, domethënë, duke u fokusuar në mjete, duke u fokusuar në mjete, gati kanë humbë qëllimin, apëton. A shpesh ndodh, apëton. Mjetet, e thashë me rëndësi, por nuk duhet me i stërmadhu mjetet, nga se duke i stërmadhu mjetet, ka rrezik i hupim qëllimet, e mëdhaja. Për çka është vendosur kjo? Për këtë është vendosur kjo. E po mirë, nëse kjo është vendosur për këtë, nëse e hupim këtë fundit, çka na duhet kjo? Po çka na duhet kjo? Prandaj këta qëllimi çfarë kanë pas? Këta qëllimin e kanë pas në haxh me shku, me bo haxh, me pa pejgamberin sa sa. Ka qenë tu deg shëtin. Për shkak mjeteve. Do mjetin e kanë, e kanë janë fokusu në mjet. Buka, ushqimi, devja, janë mjete. fokusi tek mjetet, gati ja u ka humb qëllimin apo. Edhe kjo ë ë ë ndodh shpesh herë në jetën tonë të përditshme. Prandaj, sikurse e kemi përmend te komenti, ijjake na'budu, ijjake neste'in, ijjake na'budu qëllimi, ve ijjake neste'in mjeti. Allahu xhelle ve ala, këtë ajet që është ajeti ma i madh, që ka zbrit ndonjëherë në tokë, sikur thonë shumë ulema, Ngase përmbledh krejt shpalljen që të apëtën. Adhurimi dhe ndihma nga Allahu për me adhuru. Shpallja është ndihma. Allahu të mëson qysh me adhuru. Krejt që të është. Fillimin këtë e ka pru qëllimin, pastaj mjetin. Për të mësuar se qëllimet duhet me i njoftë. Pa e shpesh sot e shpesh nga jeta, për shembull, gjejmë probleme të caktuara që na ankohen zakonisht ë të rinj në në në në jetën bashkëshortore, ata janë bashku për qëllime madhore. Jeta bashkëshortore ka objektiva madhore, qëllime të mëdha në jetë që duhet me u realizu. Pastaj shkojnë e rrezikojnë tërë këtë qëllim të madh ose qëllime të mëdha për mjete të caktuara që mundet edhe mos me qenë ato fare ose edhe po të jenë ato, nuk duhet, nuk duhet me rreziku qëllimin me to. Me mjete duhet me ditë menaxhu. ose me shiku alternativa tjera të mjeteve tjera, por me rëndësi mos me rreziku qëllimin. Se rrezikimi i qëllimit është problem, tani çka t'vyn mjeti, çka duhet mjeti, nëse e ke hup qëllimin. Dhe. Ka shembuj shumë nga jeta jonë. Prandaj të nderuar, vllezër dhe motra, është shumë rëndësi me njoh qëllimet, qëllimin e jetës tonë, pse je n'dynja, qëllimin e angazhimit tonë, pse po mundohesh, pse po punon, çfarë qëllimi, Sa njerëz e kanë hup familjen, kanë hup veten, shnetin, duke duke duke punu me biznese, në rregull që kanë punu, po në fund ku është qëllimi? Pse kë, pse i tërë ky grumbullim? Për çfarë arsye? A ka qëllim të caktuar ky? A ke qëllime pse tërë ky grumbullim? A ja vlen? Prandaj me njoh qëllimet e jetës tënde, e punës tënde, qëllimet e jetës bashkëshortore. Pse ti jeton me këtë grua? Pse kjo grua jeton me ty? Pse ti jeton me këtë burrë? Pse? qëllimet e jetës, qëllimet e familjes, qëllimet e shoqërimit. Pse shoqërohesh me kët? Pse e ke shok këtë? Qëllime. E pastaj me për me me, me përzu mjetet për këto qëllime. Edhe tani funksionon tamam si duhet. Prandaj shikoj Allahu xhallahu qëllim nga qëllimet madhore, nga qëllimet madhore në Islam është që muslimanët të jenë bashkë. Mirëpo fatkeqësisht në shumicën e rasteve ky qëllim nuk merret parasysh ngase shumë mjete e rrezikojnë madje el kundin madje e rënojnë këtë qëllim të madh. Te ky që e kupton atë çka qëllimi çka mjeti, shumë lehtë ky shumë pas pastaj me rregullu mjetet duke ruajt qëllimin. Pra ky ky mentalitet bën këto probleme. Gjëra probleme që shkakton ky ky mentalitet është se ë uh, paramendoni këta ishin në kohë t'pejgamberit sa. Hon skatë ihtilaf. S'po di kë me vetë, ku me shku. Pejgamberin gjallë e kanë pas. Për shkak të këtij mentaliteti që e patën në fillim thash, sa më vështirë, sa më vujtje më afër xhenetit për shkak të kësaj, shkaktuan vetes privimin më të madh të mundshëm u privuan nga udhëzimet e pejgamberit, nga pyetja e pejgamberit, u privuan nga nga pasimi i pejgamberit ai gjallë ishte. Prandaj shpesh njerëz për shembull na ndodh që do të thotë me qenë para një dietari të madh, me qenë situata të volitshme, pra me qenë për shembull në rast të volitshëm shumë mirë me me mësu diçka. Duke u kap për do gjëra të caktuara, e humbim shansin me mësu, me përfitu, me me u ngrit, humbim shansin. Humbim shansin e madh apo? Andaj ndodh edhe njerëz për shembull, dhulhixhe ju ik apo, do thotë nisi dhjetë natëshi i fundit ik, ju ik nata e pastaj hub sabahu, privon nga sevapi diçka më të madh, me diçka që realisht s'ka vlerë atë. A këta u privuan nga pejgamberi alejhi selam duke pas gjallë. Ky mentalitet t'i ik shansat, ta pamundëson me fitu çka duhet, o problematik. Dhe gjithashtu tjetër që desha me përmend është se e, ky mentalitet nga problemet e mëdha që shkakton është se e vendos njeriun në një epërsi të caktuar që tjerët pastaj i sheh me sy përbuzës. Edhe nga, nga modestia, nga modestia, vesh një petk të mendjemadhësisë, e të vetëpëlqimit që shumë ma i keq se këto që i ke praktisë. Këta s'e kanë pas këtë, alhamdulillah. Mirëpo ka me dhe me dalë këto shprehje. Keni pa ata që kanë ardh me pyt te Aishja radiallahu anha për, për uh, ibadetin e pejgamberit alejhi selam. Kur e ndëgjunë, pejgamberi qysh po falet, qysh po agjëron, ke ennehum tekalluha. Disi si pak ju duk ibadeti pejgamberit alejhi selam. Osa i tha pejgamberi, o i dërguar i Allahit, ndaje me drejtësi. Dhul Huvejsira. A i ka me thënë pejgamberi, po, sa e epërsia. Kështu falet duke lëviz. Omeri në namaz e goditi. Tha drejtohu. Drejtohu tha se nuk është përkushtimi në shpinë, po në zemër. Subhanallah. Drejtohu, mos na kallzo neve se o i thymi i aftë. Drejtohu në namaz me qëndru drejt. Theje zemrën për Allah, jo shpinën. Dhe ka njerëz që e thejnë kështu shpinën zemrën e kanë kokën përpjetë e kanë, Allahu na ruajtë, Allahu na ruajtë me kompetujnë, por me injorancë fatkeqësisht apo me injorancë. Andaj, të nderuar këto pesë pika të kësaj analize dhe këto janë pesë pika të problemeve që shkakton ky mentalitet. Tash në fund s'na ka mbetur shumë kohë, nuk e di, po sa të kam mundësi do ta trajtoj, nëse ka nevojë e, e, e, e do ta lë një takim të posaçëm për këtë çështje ngase është me rëndësi. E treta që paralajmërova është udhëzime për ndryshim. Mirë, ky është problemi. Ky është mentaliteti. Si e trajtoi Kur'ani këtë problem? Si e trajtoi? Fillimisht të nderuar, ajo që është shumë me rëndësi me kuptu këtu, është se Kur'ani i ka mësu muslimanet, që të kenë qasje gjithëpërfshirëse. Mësoni nga gjitha kandet me e këqyr një çështje, jo veç nga një kand të caktuar. Kjo është esenca, kjo është esenca dhe baza. Përjashtimet tjetër diçka, esenca është kjo. Mësoni nga gjitha kandet me këqyrë. Andaj Kurani u tha, ve tezevedu, furnizoni, furnizoni, Çdo qasje e debalansuar, e jo ekuilibruar si duhet, qasja selektive është problematike. Kurani nuk na mëson për qasje selektive. Kurani nuk na mëson për përgjigje gjysmake, na mëson për kompletin, tërësinë. Tërësinë. Ne për shembull, edhe kur gjykojmë për njeri, Po, veprimin e caktuar, veprimin e caktuar, mund të mos pajtohemi, gabim është, mund ta gjykojmë si veprim, por si personalitet në tërësi kur e gjykojmë, duhet marrë tërësinë e veprave të tij, të mirat dhe të këqijat të gjitha me vendos në peshore, pastaj me mat. Në esencë është kështu. Në esencë është kështu. Te Kurani ka mësuar qasjen gjithëpërfshirëse. Edhe çka është me rëndësi të nderuar vëllezër dhe motra se Kurani në çdo në këtë qasje gjithëpërfshirëse ka përfshi dunjon ahiretin. Dunjon ahiretin. Tash. Këtu një çështje me rëndësi me kuptu. Njerëzit a më shumë kanë problem me inkuadrimin e dunjos në ahiret apo me inkuadrimin e ahiretit në dunjo. Cila është problematike? E dihet. Është problematike inkuadrimi i ahiretit në dunjo. Po, ngase inkuadrimi i dunjos, nuk është problematik. Atë e kemi me, me, me automatizëm. Për shembull, a ka me i majt dikuj ders, a keni ndi ders, të nderuar vëllezër dhe motra, duhet me flet, me pushu, mos rrini çut, Mos rrini, mos u munani shumë të lexu, shumë po lexoni, shumë po faleni. A ka s'ka kështu. Po më ni rast dallojmë këtu veçanta, ama ne si ju. Jo. Nuk kanë më ndikujt shumë pa gjërani, shumë ish po hani qysh jeni bë. Apo hani ka pak e peni, Allah ka bë. Jo, as ka kështu. Jo. Esenca është dunjanë ta kena bajagi të rregullume. Problemi është mos inkuadrimi i ahiretit. Do më do më thon, na duhet me kon të balancuar. dhe pastaj në emër të balancimit duhet shikuar palën e debalancuar dhe atë pastaj me inkuadru. Mirëpo na, për shembull, në jetën e përditshme, e kemi të debalancuar ahiretin për shkak dunjos. E pastaj, kur folet për ahiretin, Kur fol për ahiretin, dikush thotë a po e dunjoja, po mirë dhe unë kur po flas për ahiret, nuk jam tu e përjashtu dunjon, por jam duke balansu dunjon me ahiretin. Për këtë po flas për ahiretin. E kjo është ajo që në rast po e kuptojmë apo. Që po këta njerëz, këta njerëz, për shembull, a patën problem me dunja a me ahiret? Jo këta kishin problem me dunja, se ahiretin këta kishin në rregull, sipas po në kuptimin e përgjithshëm normal. Ngase këta vallahi s'kan s'e kanë lënë ushqimin as as as devën as as as ë ë komoditetin s'i kanë lënë këta për shembull për diçka dunjaje, po e lëmë na atje na e për ndokush më shumë. Jo vallahi. Këta e kanë lënë për hir të Zotit. Për Allahun, nijetin e kanë pas mirë ata kur kush po mohon. Mirëpo, e debalansuar. Andaj, a, a, andaj a, a, a, a, prishja e ekuilibrit ka qenë ku? Në anën e dunjas ka qenë. Pra vëni këtë në vëmendje ju lutem. Përcillja e, e për prishja e ekuilibrit ka qenë ku? Te dunjaja. Kur Allahu ua ka përmirësu qasjen dhe ka dash me i kthy në e, sistem të ekuilibruar, Çfarë tha? Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa. Furnizohuni, por edhe takvanë mos e harroni. Domthon, edhe atëherë kur keni probleme me dunja, në kuptim të mangësisë, plotësoni dunjanë, po prap rujuni. Se në emër të plotësimit e në emër të rregullimit, muni me me e lëndu ekuilibrin. E nëse këta me me me me dunja të çekuilibruar problematike apo është dashtë me u kujtu prapë edhe aty në devotshmërinë. E çka mbetemi ne na me ahiret të çekuilibruar edhe problematik, sa duhet me përmend na devotshmërinë. Sa duhet me pas na ahiretin të inkuadruar në jetën tonë, na sa duhet me pas. Andaj shikoni Allahu xhele ve ala, vazhdimisht na kujton për këtë qështje. Për këtë arsye të nderuar vëllezër dhe motra, qështja e ahiretit, nuk duhet me qenë ders Çështja e ahiretit nuk duhet me kon këshill, nasihat. Jo, jo, jo. Duhet me qenë përditshmëri, sikur dunjaja thon. Sikur dunjaja e njëjtë, përditshmëri me arrit që me u eduku dhe me formu të menduarit tonë, se për mendim po flasim, deri në atë moment, deri në atë masë që realisht dunjan me e kuptu me ahiret dhe Ne kemi zbrit juve, kemi zbrit tesha, që të veshni, wa risha, risha, janë ato pupla, të pendë, që edhe zbukurim, ju, ju, nuk keni tesha veç, veç me mlu avretin, po jo, ju ka mësu Allah xhel-le shanuhu, ju ka zbrit, stoli, zbukuri t'ndryshme, ju ka mundësu me arrit, që edhe të stoliseni, rregull kjo punë, edhe këtë Allah po e përmend, në, në kuadrë të Kujtoni edhe do avrete tjera që i keni, do të meta tjera që janë shumë ma të turpshme se ato që mund të duken nga aspekti i jashtëm, e ato janë të mbuluara. E ky mentalitet është i kërkuar, apëton. Kjo lidhje na duhet, apëton. Subhanallah, Allah më ka më shiko sa marre kish me qenë, me dalë për shambull, pa tesha Allah na rujt. Sa turp kish me qenë, turp i dunjasë kish me qenë. Pa po mirë, Allah, nëse trupi është turp me u dukë, apëton. ose një pjesë e turpshme e trupit është turp me u dukë, duhet me mbulu, dhe Allah na ka mbulesë. E nëse del diqka nga e brendshmja, njerëzit nuk e shohin normal, po dikush tjetër po e sheh. E atë duhet me mbulu. E po kë, e këtë e kërkojmë. Kjo është qasje gjithëpërfshirëse. Kjo është qasje gjithëpërfshirëse. Edhe kjo edhe jepën. Në që ka Allah gjithë lore, të aja, të furnizimi, furnizoni Mos harroni devotshmërinë. Këtu teshuni, stolisuni, zbukuroni, pa problem. Mos harroni takvallëkun. Ngase edhe në tesha duhet takvallëku. Mos e bëni teshën mënyrë të provokimit, mos e bëni teshën mënyrë të të ekspozimit, mos e bëni teshën mënyrë të epërsisë, e mendjemadhësisë, e arrogancës, e gjitha këto probleme me teshën i largon ai petku tjetër i brendshëm i devotshmërisë. Andaj ai e rregullon këtë të jashtmin. Dhe kështu rregullohet. I jashtmi e mbron avretin, i brendshmi e rregullon të jashtmin që mos të eskalon në mendjemadhësi, mos të eskalon në vetëpëlqim, mos të eskalon në provokim e kështu me radhë. Andaj gjithmonë ekuilibrimi mes dy dimensioneve mundson të jesh i matur apo e matur e kështu me radhë. Kështu Allahu na mëson. Kështu Allahu xhel-le shanuhu e zgjidh këtë problem. Kështu kjo është zgjidhja e problemit. Ekuilibri. ka qenë edhe edhe edhe, edhe shpina e e shtazve ka qenë begati ngase me të njerëzit janë bartë e kanë udhëtuar kanë bartë mallin e kështu me radhë. Dhe shikoni sa bukur këtë Allahu e ka trajtuar. Allahu thotë në Kur'an. Wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Në këto kafshë me të vërtetë gjeni hijeshi, Begati, kur në mbrëmje i ktheni nga kullosat dhe në mëngjes i lëshoni në kullosa. Barit këtë e din më mirë, ngase janë kthyer të ngopura, do mundësia e qumshit ideale, ngase janë mbush me qumsht, prap mundësia me i lëshu në kullosa në sabah, kënaqësi e madhe ngase prap i njëjti zot, kënaqësi e madhe. Domthon Allahu xhele kuajt, mushkat, gomarët i krijoi për t'ju hipur atyre dhe për stoli. E ai krijon çka ai don. Domthon ju mundson që pastaj pastaj me pas edhe mjet e tjera të transportimit, po mendoni. E pas saj, domthon, pasi përmend kafshët dhe rrugët e bartjes, shikoni, rrugët e bartjes, mjetet e udhëtimit, mjetet, këtu është mjet kafsha, pasi këtë e përmend Allahu xhele ve ala, rrugën, mjetet, furnizimin për udhëtim, Dhe shiko për shembull si e ka lidh rrugën e dunjas me rrugën e ahiretit. Furnizimin e dunjas me furnizimin e ahiretit. Prandaj kjo qasje gjithëpërfshirëse, ky inkuadrim i ahiretit në jetën tonë të përditshme, që në çdo situatë me gjet me lidh situatën me ahiret është shumë i kërkuar. Ngase edhe e balanson dunjan, edhe i jep kuptim dunjas, edhe çka është me rëndësi të nderuar vëllezër dhe motra, na mëson që gjithmonë në angazhimet tona në dunja që të gjitha janë mjete të kuptojmë se duhet t'i shërbejnë qëllimeve madhore. Edhe këtu pastaj jemi të sigurt nga përzierja dhe pështjellimi mes qëllimeve dhe mjeteve. Edhe kur flaj, edhe kur të eci, edhe kur të rri, edhe kur të ha, edhe kur të pi, edhe kur pushoj, edhe kur angazhohem, edhe kur lexoj, edhe kur punoj, edhe kur gjitha janë mjete. Qëllimi jem është kjo. Qëllimi jem është kjo. Përjashtimi i ahiretit nga përditshmëria Pastaj mundëson që diçka nga dunja me konë qëllim. E kjo bëhet problem. E islami, shumë bukur e ka rregullu këtë çështje. Kjo qasje gjithëpërfshirëse të nderuar vëllezër dhe motra. Kjo qasje gjithëpërfshirëse. Ky ekuilibrim është ajo zgjidhja që thashë Allahu xhele ve ala i është përgjigj këtij mentaliteti problematik që i cekëm problemet e këtij mentaliteti më herët Sidoqoftë, janë edhe shumë pika tjera që meritojnë detyrimisht sqarime dhe shtjellime të domosdoshme që kanë të bëjnë me zgjidhjen hynore për këtë problem. Nëse unë e përmenda veç një zgjidhje, veç një, janë edhe katër tjera që i kom pregatit për sonde, po nuk pata kohë me i trajtu. duhet me të gjithë gjithsesi andaj po i lë për javën e ardhshme që edhe këtë parën pak ndoshta të shtojmë edhe pak një sqarim të duhur inshallah edhe të vazhdojmë pastaj me katër tjera që me vërtet ta trajtojmë këtë mentalitet nga gjitha anët edhe ta shohim domthon ta meditojmë analizën të shohim problemet dhe të marrim pastaj shërimin e duhur Kjo është ajo që pata dëshirë sonte me e trajtu bashkë me ju në kuadër të këtij rasti dhe këtij ajeti. Do të vazhdojmë inshallah javën e ardhshme me plotësimin e pikëve tjera që janë zgjidhjet hyjnore, intervenimi kuranor për përmesimin e kësaj mënyre të gabuar të të menduarit. Që të shërohemi, të ecim përpara të ndryshojmë. Allahu na përmirësoftë gjendën tonë. Na mësoftë Allahu me mendu si duhet. dhe na përmirësoftë Allahu xhel-le ue ala çdo mentalitet të devijuar, të të të të të goditur nga nga çdo faktor i jashtëm që është i dëmshëm. Na mësoftë Allahu të bëjmë punë që janë të duhura e që nga ato do të flasim, për ato në të ardhmen inshallah që kanë met pika shumë, shumë të rëndësishme. Prandaj mos e konsideroni trajtimin e mbyllur, ngase ka ndoshta ndonjë paqartësi që ka met, dikush me thënë edhe kjo, Do ta trajtojmë inshallah në në në takimin e ardhshëm ngase pikat që janë mbet pa trajtuar janë shumë shumë të rëndësishme, madje vendimtare për kuptimin e komplet këtij procesit që e trajtuam sonte. Mirëpo kjo është mundësia që patëm për sonte, deri në takimin e ardhshëm Allahu ju ruajt. Ju mbrojt nga çdo e keqe. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.